Aina Barnes, egunon? Egunon. Berazu jaz osatu zen sutan eh, kolektiboko eh, kidea zira, eh, martxoren sortzia izango dalarun batuntan, nazioarteko emazten eskubidean aldeko egunakari, manifestaldi bat antolatzen duzu bai honan, zuen aurtengo lema fasismoaren aurka hausardia eta aliantza transfeministak izango da. Zerretik mesu hori aurten? Be, uh, oartzen gira, eskui mutuja, uh, eh, mutujaren eta fasismoaren jajirak uh, eh, badela gorakada bat eta hainbat esparru eta sektoretan, eh, izan uh, eh, xare sozialetan, prentsan, uh, diskur, kaleetan, bada pixkat, um, jende hau sartzen da, ideia erreakzionarioak ukaitea, eta, eta beraz guk atera nahi dugu, martxoaren zortzian uh, kajikara, egan ez guk ez dugu laun hartutuko, eta feminismoa, feminismoaren baitan ere hori burrokatuko dugula. Nola, ikusten duzu ez da justuki, uh, goraka da hori, egiten duzuena, Fasismoaren eskuin emutu jeko ideien gurakada hori eh, nolaz eta nun ikusten duzu hori? Geroz eta eja diskurtsoak eh, geroz eta gehiago entzuten ditugu, izan eh, emazten kontra, izan uh, pertsona kontra, izan ba, ahazializatuak diren pertsonen kontra, bala, uh, eh, eh, ikusten dugu uh, eh, eja diskurtsoa uh, gerozta gehiago badela, eta jendeak jendeak hausartzen dela holako diskurtso bat atxikitzen. Hora arte, etzen hain Bai, beti danik izan, dena izan diren diskurtso batzu dira, baina hor mundu bailan gertatzen denarekin, e, gerozta toki gehiago hartzen duen diskurtso bat da badira uh, Frantzia mailan adibidez, uh, kolektibo feminista antitransak sortzen direnak, edo uh, kolektibo feminista ahazistak, eta erabiltzen dutena feminismoaren feminismoaren ideologia haien uh, diskurtsoa edo transfobak ere uh, zirkularazteko. Eta, beraz, mugimendu feministaren bagnean ere ikusten duzu uh, bojoka hori azkenean? Bai, bai, bai. Alarun bateko egun hori, eh, zuek eh, sutan kolektibotik eh, ze, zer bururekin, azkenan haipatzu dugu fasismoaren, amenan egun hori, emazten eskubidean nazioarteko egun hori, bo denek hartzen dute behitzaien kondu, erriko etxeak ere, instituzioak ere, zuek zer nahi duzu erakutsi egun hortan. Beguk bai, uh, eh, erakutsi nahi duguna da, bon, ala ere eh, izan dela izan dela hobekuntza bat uh, berdintasun gizon eta emazen arteko berdintasunean eta garaipen batzu lortu ditugula, baina uh, egun horretan ere nahi dugu ez dela dena lortua eta oraindik desoreka handiak badirela eta eta azpimajatu nahi dugu ere um, feminismoa dela borroka interseksional bat egin dena ekologiaren alde, euskararen alde, eta pixka dela borroka bat um, zapaldoak diren uh, gorputz guzien uh, e, askatasunaren alde. E, kolektibo hortan hori eta ziko diguzu pixkat, nor bildu ziste susen hor eta Lortzen duzue, urtean zehar, lan egiten agarrekin, nola, nola osatu ziste? Beraz, hor, badira kolektibo feminista batzu, uh, bildu direnak, adibidez bada iurtzuri, eta, eta, eta izan da ere momentu batez nutut, eta gero, eh, eta gero jendea ere manera autonomo batean, nahi duena parte hartu eh, martxoaren sortziko eta zauraren hogeita bosteko manifakantolatzen, eta, eta da nasketa, nasketa bat, Eta um, gero urtean zehar, momentuko ez dugu beste deus antolatzen, justu konzentratzen dugu gure indarra bi manifa horietan. Baina nor, eh, gure artean sortu da ideia, behar bada urtean zehar ere beste, uh, beste eh, ekintza bat zuantolatzea. Ber, hori ere aipatzeko da, ikusi eh, elduden, den eh, eh, elduden hilabeteetan zer eginen dugun. Hor, eh, erran duzue, sutan kolektiboak baditu hainbat eh, oinarri, prinsipio erran duzue, antikapitalista, bakrik emazteak ziste barnean, eh, antiarrasista, eh, eskualegiaren aldekoa, Ogekin bat egiten dute duzue denak edo edo naiz eta ez ados izan lortzen duzue komunikatzen beste taldeekin, beste elkarteekin edo komplikatua da. Be, talde hortan sartzeko uh, sortu dugu sarta bat, uh, justuki pixkat gure baloreak uh, definitzen dituenak, eta, eta, eta bon, be, kolektibo hortan berbali, nahi bali maduzu parte hartu, be, da, da, da, efe, da bat egiten duzulako baloreekin, beraz horrek ere egesten du gure arteko, gure arteko eta azkenean denek bat egiten dugu balore horien inguruan, eta gero, mm, ala, Beraz, eh, momentuko aski egesa da, ez dugu izan momentu biziki komplikaturik. Helen, eh, errendan bezala, ez eh, martxoren egun hori aipatzen da geroztak gehiago, errendan bezala, erriko ere uh, egute egitarauak antolatzen dituzte horren inguruan, in mintzaldiak tailerrak, gai ezberginen inguruan, eta erriko beraz alderdi ezberdinekoak dira ere, zuek nola ikusten duzue hori, piskat instituzioen gandik, haienganatzen duten e, eh, itzordu hori, elkargoak ere eh, irudi kanpaina handi bat e, eh, egindu, e, justuki emazteak bultzatzeko egiko bozetan parte hartzera, egun horren kari ere beti, ze ikuspegi fenomeno horretaz? Gai komplikatu da, hor, ba, dibiaz, bai hori, bai dela, sutanen, desadostasun bat, bai dela hori buruz, senta bo, ber momentuan uh, importantea atxemaiten dugu, um, ala ere instituzioak eta horren inguruan komunikazioa egitea eta jendea sensibilizatzea hori buruz. Baina gero adibidez... Eh, urbiltzen girelarik uh, egiko uh, etxearen gana, ebe aipatzeko baionako pestetan, ebe eh, ez dela protokolorik eta ez dela elkarlanik egiten uh, mugimendu feministarekin justuki be pestak seguruagoak izaiteko, ebe uh, ez gaitu zuten, eta beraz uh, bat ere momentu baten buruan, hipokrisia pixka bat badela atxemaiten dugu. Eta beraz, eh, momentuko hori eh, kolektiboaren baitan eh, galdera biziki komplikatu bat da, eta hori buruz ere usun bat, era, era na nahi ginuke, piskat, gure mendoa argitzeko. Justuki, gai horren inguruan, bai honako besten biara munan horretzen gira, eh, inbat eh, taldek edo zuek ere barne zineten, berba, menan erriko etxaren eh, kontseilua sartu zineten, galdetzeko, errateko bidan bilan hori, etzela, onargahia, geroztik lortu duzuelan, lan, lan egiten justuki, ondoko bestei begire edo, edo elkar ikasketa moztua da? Ni uh, eh, eniz hor, uh, eh, uh, eh, ni eniz, uh, badam, badam ugimendua dena lanean erriko uh, etxarekin, nahiz eta pixkat eh, luzea den, baina uh, eh, ez dizut gauza gehiago ezan, eh, ez da ez dut behirik hori buruz. Bera lan bat bidean, hasteko hori galdetzen bai, zuten. Bai, izan da, mm. Bai, izan da lan astapen bat. Zuen nintzatuetan ere, um, bai honako aipatuko duzu beraz larun bat uh, untan, ahatzeko bostetan, beste, Euskal Ejan gain beste mobilizazio bat zuetara deitzen duzuen, nola antolatu duzu hori? lotu gira maila nazionalean Euskal Herri mailan uh, uh, egin dugu nazional bat Euskal Herriko uh, uh, manifa fa, kapitaletan diren uh, manifetara gero uh, badakit uh, badela um, um, uh, izanen dela elkajetaratze bat eta ustut azkainen edo gora izanen dela Eh, aipatzen baitzituzue hiriburuetako itzorduak, ah. jena idu lanketa bat badela ere eh, Euskal Herri mailako beste eh, talde feministekin? Bai, bai, uh, be, guk hor uh, egoalde, fe, main, main ziolanean egualdeko talde feministekin lan egiten dugu, beraz, leloa, uh, nahi du, fasismoaren kontra, ausardia eta alianza feministak, hori dela maila nazionaleko lelo bat, beraz, kapitala guzietan, eta Euskal Herriko uh, hainbat egitan, lelo inguruan lanketa batera manen dela. Beraz bai, eh, ahimanetan gira egualdeko eh, talde feministekin. Berdin, eh, bukatzeko larun batekoa justuki, ezer aurrikusia da, uh, ba, akiku bostan abiatuko dela manifestaldia, bada bestirik uh, Bai, beraz, uh, atxaldeko bitan, uh, bai honako Republik Plazan, izanen da elkartena azoka, planning familialak antolatu duena. Eh, gero eh, manifa bostetan geltokian, eta gero uh, eh, zazpietaikat eginen dugu pote transfeminista uh, bai honako gaztetxean. Untxada, mire eskerren Mire esker zuri.